بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد زيست سواك زاهر بريبادا وزيش الله تبارك وتعالى نكا نقول مير سفاس نمائر ورين بصانيك محمد صلى الله عليه وسلم نقول شاسنا بورس ونسفن نقول برونا سونا كوي سليل دور سونا دانا ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dragom vraću, mene je zaista veliko zadovoljstvo što se već nalazim između vas. između svoje braće u islamu i imanu. E, I isto tako, e, vrlo mi je drago što vidim e, ljude koji pokušavaju da obožavaju Allah tabaraka wa pa da kažemo čak i u ovoj zemlji, u ovom okruženju. Mi smo zahvaljujući Allahu, znači posjetili određenje džamate i evo došli smo kod vas, pa ako voda kasnije ćemo se vratiti našu Bosnu i Hercegovinu. međutim, imali smo priliku da da diskutujemo da, i da govorimo dok smo putovali tim našim putovanjima i, zaista znači nam je drago što smo nas posjetili, što smo nas vidjeli i drago nam je e, što vidimo da želite da precitirate šerijat Allah te bareke ve taala isto tako da svijete Resula sallallahu alejhi ve sellem pa molim Allah te bareke da vas učusti na tom. Ja zaista nisam se nešto pripremao jer nisu mi rečeno da se obratiti. Ali eto, već kada je došlo tako, e, ja želim da danim određene savjete, a isto tako i prvenstveno sebi. I da kažem, možda ti savjeti dolaze sigurno iz knjige uzvišenog Allaha Tavara ali isto tako sveta Rasulsa, međutim možda dolazi iz neke našeg ličnog iskustva. Jer mi zaista živimo u druženju, živimo u džamatu ko i pa, drago braćo, znači, vrlo mi je drago što imate džemat. Isto tako, znači, obavješteni smo određenim džematima da se okupljate, da pokušate, da oformite svoj džemat i da isto tako imate prostorije. I zaista je to, znači, velika blagodat. A to je da živite u džematu, jer je to Allahovo često uže. Zaista u džematu je beričet i hajr. I zato znači trudite se zaživite živite u okviru džemata. I isto tako sa druge strane klonite se svakog vida razilaženja. Mi ćemo reći da zasigurno u vašem džamatu i u drugom džamatu i u našem džamatu bit će problema. Jer je to bilo kod Resula sallallahu alaihi u određenim vidovima. Međutim, to ne treba da spriječava da živite i da u džematu i da pokušate te stvari da I isto tako znači razilaženje razilaženju je svako zlo. I udaljava se beričet od tih ljudi i isto tako naćemo da je to zle veliko za džemat. Zato, vam vraćam, Allah vas je počastio i da vam je džemat pa ga čuvajte. I nemojte da vas obezrabe i vaš broj jest da broj možda ima svoju neku vrijednost, međutim isto tako jedan brat ili dva brata ili tri brata da sigurno da kod Allaha imaju svoju cijenu i svoju vrijednost i ako Bog isto tako će se povezati sigurno džemat. Samo da treba se vi potrudite, da radite i ako Bog da doći u određenim situacijama kada ćete sjetiti možda da kažemo ovakvi cijela da je vas bilo malo, Bićnička kad se povećate, bit će i veće odgovornosti, isto tako će biti veća prava drugih ljudi kod vas. Ono isto što vam ja posavjetuo, dragoma vraćam, da uvažavate vaše šeha koji se nalazi između vas. I zaista je to velika blagoda da imate čovjeka daju između vas. I mi koji da kažemo dole pokušavamo nešto raditi u Bosni i Hercegovini vidimo razliku džemata u kojem ima daje i koji radi isto tako vidimo ko, sa kojim se problemima susreću džemati u kojem nema daje. I kako je spomenuo šeha Brahman, zaista će biti dobro onom džematu. I naći će isto tako beriče kada budu poštivali svoje učenjake. Da ne, ne kažemo, tu se poštiva ono što se nalazi u njemu, i ne trebamo da gledamo da poštivaš Osmana, Brahmana ili Hajrudina, iako znači šala imaju da kajemo međutim treba da čovjek poštiva ono što on u sebi nosi. Odnosno ti ponose postiva znanje koje se srpi iz Kur'ana i Sunneta. I zato znači koriste se od onoga što posjedi znanje. Jer drago vam vraću, kada se udalji daje džemata, ne do Allah, tek onda čovjek će možda uvidjeti u čemu je bio hajru. Isto tako kao što spomenuo šeha Abdurrahman, sada imate priliku da pitate, da sjedite, e, da vam direktno odgovara, dok neko možda drugi nema priliku to uopšte. I možda će čekati danima i sedmicama kad mu se mogne odgovoriti. I isto tako, znači, nije isto kada dobijete odgovor napisan kada vam dođe na vašu elektronsku poštu i kada sjediš ispred učenjaka i kada ga možeš pitati. Zato trebamo, braći, iskoristite tu, tu blagodat. I isto tako poštivajte oni koji vas vode. Jer vi dobro znate da je to poštivanje Resula sallallahu alaihi wa odnosno poštivanje Allaha I isto tako nema fajde ako se vi dogovorite nešto i nakon toga ne želite da to poštujete. Jer takav džemat nema svrhe. Već ako ste se na nešto dogovorili, onda znači da to čovjek treba da ispoštuje. I isto tako da zna da se u tom svom obhođenju obhođi sa Allahom te wa i isto tako da teži da on privrijedi nagradu. I u tome treba biti natjecanja po pitanju rada za džemat, a ne da se čovjek možda osvrće na pojedinca, na toga i toga, zašto da ja radim, zašto, a on neće da radi, to ne bi čovjeku treba biti prasa. Već treba se čovjek natječe i da se ne osvrće na ljuge ljude, čak više znači ću koliko uvidi kod njih, ali određenu mankavoze i pokuša, pokuša posavjetovati, i, ako voda, onda će u tome, znači, radu biti beričeta, bit će hajra. Međutim, ako mi ne želimo da uvažamo našeg učenjaka koji se nalazi među nas, ne želimo isto tako da sušamo onoga koga smo mi izabrali, nije ga niko, niko drugi izabrao, da kakva je svrha džemata? Isto tako, drago vraću, pokušajte da ugradite jedan veliki temelj Islama, to je šura, međusobno savjetovanje. Jer je to bila praksa Resula sallallahu alaihi ve sellem koja je dolazila objava. kako kažu islamski učenjaci, s njim se je želio da se poduči islamski ume da se trebaju, da se trebaju savjetovati. za zasigurno da jedan čovjek, dva, tri, pet, da su pametniji i razumiji nego jedan čovjek. I isto tako, znači, šura upravo treba to da bude, da bude međusobno savjetovanje kako bi došli što, do što moguće boljeg rješenja. A ne da kažemo da šura možda bude dodvoravanje i isto tako da se ja sa svojim riječima približim do određene osobe i da mi došli do nečega što smo već imali prije šuri. Kakva je vrsta šure ili svrha sure, ako ja imam određeni stav možda pokušam određene ljude da predajem zato je kaj, pa hajde da se sjednemo, se savjetujemo, nema toga hajde. Treba znači da se savjetujete, isto tako znači da određeni ljudi, da to koji imaju znanje ili imaju isto tako iskustvo u svome radu za džemat, da imaju, da kažemo, određene jačinu njihovi riječi u šuri. I onda će Allah te vareka vetala kada se čovjek pokorava njemu isto tako da sjedi Resula sallallahu alaihi to je stvar ako voda da će vam beričet. I da kažemo ima toliko mnogo džemata koji su isto koji bi ovako pošli. I da kažemo možda je broj i kao važnije možda je bio i manji, međutim Allah te baraka ve dao beričet. Pa su ti džemati izrasli, u određene primjere koji se mogu uzeti isto tako za nas vime kako da se radi. Pa zato, da drago vraću, znači, to je ono što sam ja želio da vam da kažem i molim uzvišenog Allaha te barake pa da vas učvrsti, da mu lakša, pa inša da vas neka drugi puta posjetimo, inša da bude bolje, bolje vaše stanje. Ja molim Allah te se od okolisnog što smo čuli, to bude dokaz za nas, a ne proti nas kada sjetimo uzvišenog Allaha